بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. والفجر Na hapa kwa alfajiri, وليال عشر na kwa masiku kumi, والشفع والوتر na kwa viwili viwili na kimoja kimoja, والليل إذا يسر na kwa usiku unapopita. hal fi dhalika qasamun lidhi hijr je hapana katika haya kiapo kwa mwenye akili alam tara kaifa faala rabbuka biad kwani hukuona jinsi Mola wako mlezi alivyowafanya kina Adi irama dhati al العماد wa Iram wenye majumba marefu التي لم يخلق مثلها في البلاد ambao haukuumbwa mfano wake katika nchi وثمود الذين جابوا الصخر بالواد na Thamudi waliochonga majabali huko bondeni وفرعون ذي الأوتاد na Firauni mwenye vigingi الذين طغوا في البلاد ambao walifanya jeuri katika nchi فأكثروا فيها الفساد wakakithirisha humo ufisadi فصب عليهم ربك سوط عذاب basi Mola wako mlezi aliwapiga mjeledi wa adhabu. Inna rabbaka labil mirsad, hakika Mola wako mlezi yupo kwenye mavizio anawavizia. Fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabb rabbi akraman ama mtu anapojaribiwa na Mola wake mlezi akamkirimu na akamneemesha usema Mola wangu mlezi amenikirimu wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan na ama anapomjaribu akampunguzia riziki yake husema Mola wangu mlezi amenitia unyonge. Kalla bal la tukrimuna alyatim, sivyo hivyo, bali nyinyi hamuwakirimu mayatima. Wala tahadduna ala ta'amil miskin wala hamhimizani kulisha maskini wa taakuluna at-turatha aklan lamma na mnakula urithi kwa ulaji wa pupa wa tuhibbuna al hubban jamma na mnapenda mali pendo la kupita kiasi kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka sivyo hivyo itakapovunjwa ardhi vipande vipande. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, na akaja Mola wako mlezi na malaika safu safu. Wajia yawma idhin bi jahannam, wajia yawma idhin bi jahannam يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى na ikaletwa jahannam siku hiyo siku hiyo mtu atakumbuka lakini kukumbuka huko kutamfaa nini يقول يا ليتني قدمت لحياتي atasema laiti ningelijitanguliza kwa uhai wangu. Fa yawma idhil la yu'adhibu adhabahu ahad, basi siku hiyo hataadhibu yoyote namna ya kuadhibu kwake. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, wala hatafunga yoyote kama kufunga kwake. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah Ewe nafsi iliyotua irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Rejea kwa Mola wako mlezi umeridhika na umemridhisha. Fadkhuli fi ibadi, basi ingia miongoni mwa waja wangu. Wadkhuli jannati, na ingia katika pepo yangu. Allahu akbar, Allah أكبر لا إله إلا الله Suratul Fajr imeteremka maka. Imeanza sura hii kwa viapo vya mambo yanayoonekana namna mbalimbali yanayopelekea kuangalia athari ya kudra kwamba wanaomkanya Mwenyezi Mungu na kukanya kufufuliwa watakujaadhibiwa kama walivyokwisha adhibiwa waliokadhibisha kabla yao. Na sura ikaingia kuthibitisha mwendo wa Mwenyezi Mungu wa kuwajaribu waja wake kwa kheri na shari na kwamba kupa kwake na kunyima kwake sio dalili ya kuridhika kwake au kukasirika kwake. Tena mazungumzo yakawaelekea wanaosemezwa ya kwamba hali zao zinafichua wingi wa pupa yao na choyo chao. Kisha inahitimisha kwa kuashiria majuto ya wanaopindukia kiasi na kutamani kwao kwamba laiti wangelitanguliza mema ya kuwaokoa na hayo wanayoteseka nayo ya vitisho vya siku ya kiyama na yanayokuwa ya kuiliwaza nafsi iliyotua iliyotanguliza mema wale sikiuke mipaka na itakavyoitwa iingie pamoja na waliokirimiwa miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Na hapa kwa mwangaza wa asubuhi unapofukuza usiku na kwa masiku kumi yaliyotukuzwa na Mwenyezi Mungu, na hayo ni masiku kumi ya mwanzo wa mwezi wa Alhaji mfungo tatu. Na shafi yani hisabu inaogawika kwa mbili kama nne, sita, nane na kadhalika. Na witri yani isiyogawika kwa mbili kama moja, tatu, tano na kadhalika katika kila kitu. Na kwa usiku unapopita kwa kwenda ulimwengu kwa namna ya ajabu. Je, katika vitu vilivyotajwa vinavyoonekana kwa akili hapana kiapo cha kukinaisha? Kwani hujui jinsi Mola wako mlezi alivyowateremshia adhabu yake kaumu ya Hud, watu wa Iram wenye majengo marefu ambayo haikupata kujengwa mfano wake kwa madhubuti na ujenzi katika nchi. Kwani hukujua jinsi Mola wako mlezi alivyoteremsha adhabu yake kwa Thamudi, kaumu ya Saleh waliochonga majabali kujengea nyumba zao huko bondeni. Au kwani hukujua vipi Mola wako mlezi alivyowateremshia adhabu yake Firauni mwenye majeshi yaliyoupa nguvu falme wake kama vigingi vinavyosimamisha mahema ambao walipita mipaka katika nchi na wakazidisha kufanya uharibifu kwa ukafiri na udhalimu basi Mola wako mlezi aliwateremshia adhabu kali ya kuwaunguza hakika Mola wako mlezi anaviangalia vitendo vya watu na anawahisabia na atakuja kuwalipa kwavyo ama mtu akijaribiwa na Mola wake mlezi na akamkirimu na akamneemesha kwa mali na cheo na nguvu basi usema kwa kughurikana hayo Mola wangu mlezi amenitukuza kwa kuwa ninastahiki haya. Na pindi Mola wake mlezi akimjaribu mtu kwa kumfikisha riziki, basi ughafilika na hikma ya hayo na usema, Mola wangu mlezi kanidhalilisha. Wacheni mtindo huo, mambo siyo hayo kama msemavyo, bali nyinyi hamumkirimu yatima wala hamhimizani kuwalisha maskini na mnakula mali ya urithi kwa pupa, hamchagui linalofaa na lisilofaa, na mnayapenda mali mno yanayokupelekeeni kupapatika katika kuyakusanya na ubakhili wa kuyatumia. Wacheni vitendo hivyo, kwani na siku itakapolazwa ardhi iwe sawa sawa, na aje mula wako mlezi kama anavyostahiki kuja kwake Subhanahu, na malaika waje kwa safu safu. Na siku hiyo iletwe jehanamu nyumba ya adhabu. Siku hiyo yatapotokea hayo, mwanadamu atakumbuka haribu Lakini wapi kukumbuka huko kumfai nini? Na wakati umekushapita atasema kwa majuto, laiti ningelijitangulizia katika dunia vitendo vyema vya kunifaa katika maisha ya akhera. Siku hiyo zitakuwa hali hizi hadhibu mtu kama adhabu ya Mwenyezi Mungu wala hafungi mtu kama afungavyo yeye. Ewe nafsi uliyetulia juu ya haki, rejea kwenye radhi ya Mola wako mlezi, nawe uradhi kwa neema uliyopewa, nawe umemridhisha kwa amali ulioikadimisha Basi ingia katika kundi la waja wangu waliowema, na ingia katika pepo yangu, nyumba ya neema ya milele